likur. Ing dina minggu ing wayah isuk umun-umun, wong-wong wadon mau padha lunga menyang pesarian karo nggawa reracikan sing arep kanggo mburehi layone Gusti Yesus. Parang wistekan tekan pesarian padha weruh. Yen watu sing kanggo nutupi pesareane wis nglimpang saka ing panggonane. Wong-wong wadon mau nuli padha mlebu ing pesarian. nanging layone wis ora ana. Nalika isih padha ngadeg ana ing kono lan bingung rasake kaanan mau, dumadaan ana priya loro nganggo sandangan mengkilap ngadeg ana ing sacedhake. Wong-wong wadon mau padha wedi banget. Panjur sumungkem ana ing lemah. Priya loro mau nuli padha ngandika, "Yo kene kowe padha goleki panjenengane kang gesang." ana ing antarane wong mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Padha ilinga marang pangandikane marang kowe. Nalika panjenengane isih ana ing tanah Galilea, pangandikane putraning manungsa wis pinesti diulungake marang tangane wong dosa, banjur bakal disalib. Lan sawise kuwi nuli ing telung dinane bakal tangi maneh. wong-wong wadon mau nuli padha kelingan marang pangandikane Gusti Yesus mau. Satekane saka pesarian nuli nyerita nyeritakake lelakon kui mau kabeh marang para murid Gusti Yesus. Wong-wong wadon sing nyerita nyeritakake lelakon mau ya kuwi Maryam Magdalena, Yohana lan Maryam ibuni Yakobus. Lan wong wadon liyane sing padha bebarengan karu wong-wong mau. nanging para rasul padha ora ngandel marang critane wong-wong kuwi. Petrus nuli lunga rerikatan menyang pesarian. Bareng ingo menjero, mung weruh ulesi tok sing ana ing kono. Saka gumune, Petrus mung mlongo, nuli mulih lan mikir-mikir, apa kira-kira sing mentas kelakon ana ing pesarian kono. Ing dina kuwi ana sekabate Gusti Yesus loro sing lagi mlaku menyang desa emaus. Desa emaus kuwi adohe kira-kira 12 km saka kutha Yerusalem. Karo mlaku wong loro mau padha ngrembug bab sing mentas kelakon. Sajrone isih padha guneman mau, Gusti Yesus piyambak rawuh lan barengi lakune. Wong loro mau padha weruh Gusti Yesus nanging embuh apa sebabe padha pangling karo panjenengane. Gusti Yesus banjur ngandika, "Koe kuwi lagi padha ngrembug apa?" Wong loro mau nuli padha mandek lan katon sedih. Sing siji sing jeneng Kleopas mangsuli, "Kula kinten namung panjenengan piyambak, tiang monco ing kitha Yerusalem." ingkang boten mangertos kedatosan-kedatosan ingkang mentas kelampahan ing salebetipun sawetawis dinten menika. Pangandikane Gusti Yesus, kuwi lelakon opo? Aturi sing ditanggu. Menika lelampahanipun Gusti Yesus saking kita Nasaret. Nabi ingkang kuwas sanget ing pedamel lan ing pewucal. Sarto tiang ingkang kajen wonten ing ngasanipun Gustiala lan ing antawisipun manungsa. para pengajenging imam tuwin para pengajenging bangsa kita sami ndawahaken paukuman pejah dhateng nabi wau lajeng dipun salib mongko kula sedaya rumin gadah pengajeng ajeng pilih panjenenganipun menika ingkang bading luari bangsa Israel dinten menika sampun tigang dintenipun perkawis wau sedaya kedatosan namung kewamon lajeng wonten carios. ingkang dipun cariyosaken dening tiang estri sawetawis panunggilan kita ingkang damel kula sami kaget sanget enjing wau nalika taksi umun-umun tiang-tiang estri wau sami dateng pesarian nanging wonten ing riku layonipun Gusti Yesus mboten wonten lajeng sami wangsulan sanjang pilih sami sumerep molekat kali Polekat-molekat menika sami ngendika, bilih Gusti Yesus menika sampun wungu saking sedo. Nuntun wonten kanca kula sawetawis ingkang sami dateng pesarian. Lanek seni bilih menapa ingkang dipun cariyosaken dening tiang-tiang estri menika. Pancen leres mekaten. Nanging kanca-kanca wau boten sami sumerep piyambak. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong loro mau, "Kowe kok bodho temen lan angel temen?" percaya marang apa sing wis dingandikaake dening para nabi. Sang Kristus rak wis pinesti sang sangsara lan sawise kuwi lagi ake. Gusti Yesus nuli nerangake marang wong loro mau bab apa sing wis disebutake ana ing kitab suci mungguh Sang Kristus. Wiwit saka kitab kitab Nabi Musa nganti tengkan kitab-kitabe para nabi liyane. Parang wis cedhak ing desa sing arep diparani, Gusti Yesus kaya-kaya arep nerusake tindake. Nanging wong loro mau padha nyandhet panjenengane. Kulo aturi mampir ing griya kulo, awit sampun serap, sekedap malih sampun peteng. Gusti Yesus nuli mlebu ing omahe wong loro mau. Parang lungguh beberangan arep mangan. Gusti Yesus nuli mundut roti lan detungo, saus panuwun marang Gusti Allah. Sawise kuwi banjur nyuwil-nyuwil roti sarta diulungake marang wong loro mau. Sanalika iku uga wong loro mau mripate kabuka, temah mari panglinge karo panjenengane. Nanging Gusti Yesus nuli ngilang saka ing pantelenge wong-wong mau. Wong loro mau nuli padha kandha. Wah, krasa tenan atiku dek mau. nalika ngrungokake panjenengane nerangake isining kitab-kitab pemuso lan para nabi pangandikaning yakinake temenan Saneliko iku uga wong loro mau nuli ngadeg lan bali menyang kutha Yerusalem ana ing kono padha ketemu para sekabate Gusti Yesus wong sewelas. wis padha ngumpul karo murid-murid liyane sing padha ngumpul mau padha muni Gusti wis wungu temenan panjenengane wis ngetingal marang Simon. Wong loro sing saka desa Emmaus mau nuli uga nyeritakake marang para murid sing padha nglumpuk mau bab apa sing wis dialami dhewe lan anggone ora pangling karo Gusti Yesus paling Gusti nyuwil-nyuwil roti. Naliko isih padha guneman bab kuwi mau kabeh. Tumataan Gusti Yesus piyambak jumenang ana ing tengahe para murid mau. lan ngandika tentrem rahayu ana ing kowe murid-murid kabeh padha kaget campur wedi lan ngira weruh memedi nanging Gusti Yesus nuli ngandika yo kene kowe padha wedi lan kene yo kowe padha mangu-mangu delengen tanganku lan sikilku iki aku dhewe padha krayangana lan setitekno sebab memetira ora duwe daging lan balung kaya sing kok deleng ana ing aku iki. Sajroning ngandika mengkono kuwi, Gusti Yesus nedahake asto lan sampeyane. Sarehne ana sawetara murid sing isih durung ngandel merga saka bungae lan gumune. Gusti Yesus nuli ngandika, "Apa ing kene kowe duwe sing kena dipangan?" Para murid mau banjur ngaturake iwak goringan sairis. iwak mau nuli ditampani tining Gusti Yesus lan didahar ana ing ngarepe para murid mau. Sawise kuwi, Gusti Yesus nuli ngandika marang para murid, "Perkara-perkara iki wis dak kandhakake marang kowe nalika aku isih bebarengan karo kowe. Ya kuwi yen kabeh sing wis ditulis bab aku ana ing kitab Torete Nabi Musa lan kitabe para nabi." Tuwin Mazmur kuwi kabeh kudu kelakon. Sawise kuwi, Gusti Yesus nuli mbuka nalare wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci. Pangandikane, ana ing kitab suci ana tulisan yen Sang Kristus kuwi pinesti nandang sang soro, lan wungu meneh ing telung dinane. Uga wis ditulis yen atas asmani Sang Kristus bakal diwertakake marang para bangsa kabeh yen Gusti maringi pangapura pangapuraning dosa marang wong sing padha mretobat saka dosa-dosane pawarta kuwi bakal diwartakake wiwit saka kutha Yerusalem dene kowe sing padha dadi seksine bab perkara kuwi mau kabeh lan aku dhewe bakal maringake marang kowe opo sing wis dijanjekake dening ramaku. nanging kowe tetepo ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha diparingi kasekten saka ing ngaluhur sawise mengkono Gusti Yesus nuli ngajak para sekabat metu saka ing kutha Yerusalem menyang ing sacedhake desa petani. ana ing kono Gusti Yesus nuli ngangkat astane lan berkahi para sekabat sajroning berkahi mau Gusti Yesus kaangkat menyang swarga pisah karo para sekabate. Para sekabat nuli padha sujud nyembah marang panjenengane, nuli padha bali menyang kutha Yerusalem kelawan bungah banget. Para sekabat mau tansah padha ana ing pedalaman suci lan ngluhurake Gusti Allah.